lingvo cae strategia pensado ciel evoluzia avantaggio. Ciel la homa cerbo evoluis dum la curo de la evoluzio, tio ne estas reconstruebla per trovagioi de ostoi. Te amo de stiencistoi en Vieno, nun reconstruis helpe de malnova donoa cae de cerbo retai datumoi, la historion de la cerbae funccioi de fruae antau homoi, gis la moderna homo. Parol capablo, cae strategia pensado, helpis alla homo sapiens ce la survivado. Appenau eblas compreni la complexan pasintetson de la homa cerbo, se oni apogasin sur la anatomio. Ni havas stonigintain cranioin, sed ne complete conservita in cerboin de niai antauloi, clarigas scientistoi de la centro pri cerb esplorado de la medicina universitato en Vieno. Protio, la esploristoi cun nodis cae analisis la datumoin de la genaro de neandertalai cae denisovai homoi cun modernai bildigai tatumoi de la cerbo. Tiui genaroi estis sequencitai antau circau dec jaroi. La bildigai datumoi devenas el funccia magnet resona tomografio morro to. Per tiu metodo eblas bildigi tiuin cerbain areoin, kiui estas activae, ciam oni plenumas certan taskon tiui areoi presentas neuronain retoin, kiui activigas plurain genoin, porce ili plenumus ian tascon, clarigas la cefa autorino de la studajo. Niscias, kiui genoi estas activai en kiui retoi, cae ni povas compari la sequenzoin de tiui genoi, ce homoi cun sequenzoi de aliae spezioi helpe de datuma minado, la esploristo esercis prispuroi de natura selecto en ciui homai genoi, ciui partoprenas en serbai retoi. Por el trovi, ciui etsoi subigis alla plei forta selecta premo. Tiu cele, ili aplicis nov tipan computil apogatan neuroanatomian al iron, ciu estis ancaudis volvita en Vieno post ciam ili estis applicintai tiun procedon cela moderna homo, ili retroiris la generazia in linioen gis la arcaicae primatoi, dode antau sestec milionoi da jaroi gis hodiau. Cai mapumis cetio la selectan premon. Cetio ili el trovis, che genoi, kiwi partoprenas en la parol capablo, antau sep como quar, gis unu como sep milionoi da iaroi, ce fruai antauloi de la homo sapiens, subigis al multai modifoi. Tio laula sciencistoi indicas che basae lingvae capabloi estis decidae por la evoluzio de Denisova homoi, neandertaluloi cae modernae homoi. Ili crome montris che post la deprancigio della moderna homo diste la neandertala homo, antau octcent miliaroi, ancau strategia pensado farigis grava etso della natura selecto. La combino el progressintae linguae conoi cae strategia pensado povus estinti decida por la differenzo inter la survivado della modernae homo cae la pereo de la Denisovuloi cae Neandertaluloi. La esploristoi accentas en sia laboraggio, che ili proponas, che el ceciu neuroarcheologia metodo nur probablain cae compreneblain scenaroin. Tiui scenaroi estus plivastigeblai cae plibonigeblai, ecte ciam pli da malnovae genaroi cae cerbai datumoi estos disponeblae.